Bismillah, alhamdulillah, wa salatu ala rasulillah. Na redu je znači predavanje profesora Elvedina osembašća Rekajk, bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, wa salatu wa salamu ala rasulillahi, wa Govorili smo o početku stvaranja i o tome da je Allah Đelešanu bio prvi i nije bilo ništa, nije postojalo. Nakon toga stvoreno je prvo stvorenje, arš, odnosno Allahovo prijestolje ili pero. Nakon toga dolazi do stvaranja zemlje, potom nebesa, potom na zemlji je stvoreno sve što je na njoj. I zadnjih dana stvaranja, to je petak, pošto po islamskom kalendaru sedmica počinje subotom, a ne ponedjeljkom, a završava petkom. I zadnjih dana stvaranja a stvoren je Adem a.s. u zadnjem satu toga dana. Vidjeli smo kako je Adem a.s. pogriješio, počinio je grije i zbog samo jednog jedinog grijeha za koji se je pokajao doživio je kaznu koju ispaštaju svi njegovi potomci. Pratite me. Jedan jedini grijeh među najodabranijim ljudima počinio jedan jedini grijeh i pokajao se za njega i prihvaćeno mu pokajanje, a tolike posljedice je snosio zbog tog grijeha. Izbačen iz dženeta protjeran, svi njegovi potomci su protjerani iz dženeta Mi smo praktično na izdržavanju kazne. Jer mi smo u principu stvoreni za džennet i stvoreni za vječnost u džennetu. Ali sad smo tu zato što je Adem a.s. počinio taj grije. Kaže jedan od učenjaka, ja kad se sjetim te stvari, u meni odmah sve zamre i mislim da mi nema spasa nikako. I ko je taj ko će se spasiti? Pa mi te i takve grijehe zabrane koje su nam naređene kršimo svakodnevno. Farzovi koji su nam naređeni ne radimo svakodnevno. I opet smo najglasniji u nadama za hajr, dobro, bit će hajr, bit će dobro i tako dalje. A jedan grijeh počinio i primjenom pokajanje, ali posljedice grijeha će se osjećati tako i mi. Kad čovjek uradi grijeh, pokaje se, to ne znači da neće osjećati posljedice svoga grijeha. Zbog toga treba paziti i čuvati se bolje spriječiti nego liječiti. Adem a.s. je živio oko hiljadu godina. Mijenjali su se narodi, ummeti i tako dalje, prolazilo sve to. Došao je Nuh a.s. koji je prvi poslanik, a Adem je bio prvi vjerovjesnik. Dosta istoričara, naročito islamski, pošto su sada ovdje piramide ovaj, ove u visokom modi i tako dalje, dosta ili gotovo svi islamski istoričari smatraju da su piramide izgrađene u Nuhovo vrijeme prije potopa. A ovo što Francuzi kažu da su faraoni izgradili, to nije tačno. To su oni donijeli, naime, kada su u 18. vijeku počela, počela osvajanja e, te Afrike i islamskih zemalja u Africi, počela i ta teorija ko je napravio piramide, otkrivena su ta čuda što ja znam, i to je teorija, ali to nije dokazano. Znači, gotovo svi islamski historičari tvrde da su prije muha izgrađene piramide svete. A možda jedan od dokaza je to što se nalaze neke čuli ste ovo, pričaju se pod vodom, pod morem, na, na raznim dijelovima svijeta, a zna se da je u to vrijeme, kako kažu neki historičari, e, u Nuhovo vrijeme nije bilo pedlja na zemaljskoj kugli da nije bio nastanjen. Cijela zemaljska kugla je bila nastanjena i možda je u tome i šarac što je potop obuhvatio cijelu zemaljsku kuglu. Znači nije ostavljeno ni, ni, ni, ni pedalj kopna. Sve je bilo potopljeno. I sve je bilo uništeno osim onih nalađenja. Dolaze ljudi nakon toga, smjenjivaju se i prije jedno hiljadu i pet stotina godina, oko hiljadu, odnosno hiljadu šesto godina, ljudi su dostigli jedno stanje koje je bilo katastrofalno. Posljednji vjerovjesnik koji je bio Isa, selam, njegovo učenje je izumrlo, Nosili su ga samo pojedinci koji su se mogli na prste nabrojati, koji su znali ispravno vjerovanje o Isao a.s. I koji su bili raštrkani diljem svijeta. Tada njima poznato. Većina ljudi bila je u, ogrezla u širku, u kufru, u obožavanju raznoraznih božanstava i bogova. Nasilje je bilo rašireno, žene su bile obespravljene, djeca su nepravedno ubijana, Ljudi su ubijani i presetani bez ikakva prava, bez ikakve pravde, bez išta. Džungla. I poslanik sallallahu alejhi ve za to vrijeme kaže kako bilježi ima Muslim: "Wa inna Allaha nadhara ila ahli al-ard famaqatahum arabahum wa illa baqaya ahli al-kitab." Allah je pogledao stanovnike zemlje u to vrijeme i prezreo je sve, zamrzio i prezreo i svoju srdžbu izlio na te ljude, sve koji su bili i Arapi i nearapi, osim malobrojnih sljedbenika knjige koji su ispravno vjerovali u Musavu i Isaovu vjeru. Illa kitab. Tako je bilo stanje. I dolazi Muhammed sallallahu alaihi ve ljudi su bili koji su znali u iščekivanju posljednjeg vjerovjesnika. Jevreji su znali za vjerovjesnika. Kršćani su znali za vjerovjesnika. I čekali su, čak kažu naši učenjaci da su bila tri plemena jevrejska oko Medine. Ko zna koja su to bila plemena? Benu Nadir. Benu Kanuka, Benu Nadir i Benu To su bila tri velika jevrejska plemena oko Medine. Pitam ja vas sad, šta je to što je dovelo ta plemena, te ljude koji su inače ljudi poznati po tome što vole dunjalu, komfor i tako dalje, dovelo ih u pustinju, da podnose vrelinu, sunce, sve to i da žive i da nauče arapski jezik i sve, dovelo ih i Šama, iz raznih dijelova svijeta gdje je klima lijepa, prijatna i gdje je bila civilizacija tada. Zašto su oni došli i nastavili se tu? Zato što su imali tačan opis poslanika gdje će, šta će doći i što se nisu nastavili u Mekke. Zato što su znali da će doći u Medinu kasnije. To je bilo sve opisano u njihovim knjigama. I došli su, znali su, nastanili se i samo čekali. Ali desilo se je da je Allah tio da, da, da zadnji poslanik bude iz Ismailovog potomstva, da se rodi u Mekki i uistinu je tako i bilo. Rodio se poslanik sallallahu alaihi kao prvi veliki predznak kijametskog dana. Rođenje našeg poslanika Muhammeda je prvi veliki preznak da je kijametski dan blizu i da nastupa. Zašto? Zato što je on posljednji, njegov umet je zadnji 70. umet na ovoj zemaljskoj kugli, od Adema ali se do danas. Posljednji i zadnji, prema tome, to je znak da kijametski dan dolazi. Poslanik je proveo svojih prvih 40 godina u Mekki mirno, živio je lijepo, oženio se, imao je četvero petero djece, i sve je bilo u najljepšem redu. Međutim, kada je doživio 39. godinu, on je duboko u sebi osjećao potrebu da obožava Allaha Đelešanu, ali nije znao kako. I zavolio je samoću. Nije više volio da ima puno posla sa ljudima, da sluša ljude, njihovu priču o Dunjaluku, o svemu tome. Vi znate, ljudi pogotovo ne bošci glavna priča je metak žene i ostalo što je vezano za to trgovina i tako dalje. On to nije volio. Zavolio osamljivanje i obožavao je Allah Đelešanu sa onim što je znao od Ibrahimove vjere. Jer tu u Mekije je bila Ibrahimova vjera. Šta se desilo? Odlučio se je da se odvoji od svih ljudi i ode na jedno brdo iznad Mekije gdje se u jednu pećinu sklonio. I tu u pećini radio je razne ibadete, razmišljao, provodio vrijeme, slušao, osluškivao i duboko je znao da Allah postoji. A u principu, kažu naši učenjaci, to je sve bila priprema Allahova za njega, za tu veliku, tešku zadaću. Trajalo je to nekoliko mjeseci. Kaže Aisha radijallahu anha, kako vidiš imam Buhari, to je trajalo šest mjeseci. Dolazi nova priprema za poslanika u vidu snova počeo je poslanik sanjati takve snove koji su bili čisti ko zora. Šta god usnije, prisnije mu se. Šta god sanja, dogodi se u toku dana. Čisti snovi. Istiniti. To je trajalo šest mjeseci. I onda se je dogodio taj Ramazan. Ramazan, kažu naši učenjaci, je mjesec koji je Allah odabrao za sve objave. Kažu naši učenjaci, sve objave su spuštene u Ramazan I svi poslanici su imali taj mjesec kao poseban, odabran mjesec. I u neparnoj noći zadnjih deset dana Ramazana bila je ta noć kad je poslanik bio u pećini. I sad zamislite sebe. Tama. Nema nikog mrtva tišina. Naročito tamo u pustinji nema ni životinja, kod nas bar ima, oni, bar ima zrikavaca, ima oni baja, ima svašta nešto se čuje u noći. Tamo nema ništa. Vjetar ko stoji. I odjednom pojavi se čovjek i bez ikakve najave, ne kaže vam ni, ni, ni, ni selam aleikum, ni ništa. Kaže vam samo čitaj. Naravno, poslanik sa se prepao. Prvo, nepoznat čovjek, ne zna šta je, ne zna ko je. Nepoznat mu bilo kako, a inače dolazi i da je poznat, prepalo bi čovjeka, ali ne zna ga nikako. Još mu dolazi s naredbom tako naglo, nema ni pozdrava, nema ništa i ni otkuda. Nije čuo ni korake, ni ništa. Bez ikakve najave i pripreme. Poslanik tresući se kaže ne znam čitati. Dolazi drugi put, kaže, čitaj ponovo. Kaže, ne znam čitaj. I tek mu treći put kaže, čitaj u ime gospodara svog. I tada mu je rekao prvih pet ajeta je sure El Alek. Gospodara koji stvara, plemenitog i tako dalje. I kaže poslanik Seleme, da ga je svaki put kad bi mu naredio čitaj, toliko snažno ga stisnuo da je poslanik mislio da će ispustiti dušu. Kažu učenjaci, fajda tog stiska bila je prvo da se navikne na Džibrilovo prisustvo. Drugo, da osjeti da to Džibrilovo prisustvo neće biti lahko Inna se nulpi alejke kaule tepila, kaže šanu, mi ćemo tebi težak govor spuštati. Kažu sahabi da se znalo dešavati, da je prilikom spuštanja objave na najvrućijem danu poslanika obljevo znoj koda kapa s I da bi deva znala, deva koja je jedna od najjačih znala klecati pod pritiskom kada Džibril dođe i spušta poslaniku objavu. Znači taj stisak bio je koji šaret da neće to biti nešto lako. Dalje kažu učenjaci, taj stisak imao je svoju fajdu i smisao da, da mu se ukaže inače na teškoće koje će ga spopasti prilikom prenošenja objave. Prenijeti objavu nije lako. Vi znate danas kad nam neko dođe i kaže trebaš u rad to i to, trebaš rad to i to, a ti odmah šta pomisliš? Ako ima u tebi savjesti, prvo pomisliš to je previše za mene odgovornosti, ne mogu ja to. Ovdje se dolazi i kaže se moraš svim ljudima donijeti Allahu objavu posljednju i bez ikakve, znači ta, to je ta, ta priprema nekakva za tu odgovornost i tu teškoću. Tih pet ajeta se završi, to je prva objava i Džibril ode. Džibril ode. Osta poslanik sam u tami i tišini noći ko da je to bio san. Znači, zamislite, ne razmišljajte. Poslanik nije znao da će on biti poslanik. Nikomu nije rekao, bit ćeš ti poslanik nekad u životu. On to nije znao. Nije znao niko ni oko njega. I odjednom dođe čovjek i kaže ti to stisnite tako snažno i ode i nestane ponovno. Ni od koga, kako je došao, tako i Naravno, to je poslanika prestrašilo. Kažu učenjaci, poslanika je to prestrašilo zato što nije znao šta je. O čemu se radi? Da li on dobro? Da li, da mu se priviđa? Da li je to neki problem? Da li nije znao šta će sad s tim? Šta da radi dalje? Kud? I naravno spušta se i dolazi ponovo kući, tresući se, imao je groznicu od straha i svog tog pritiska i tako dalje. I dolazi Hatidži i kaže pokrijte me, pokrijte Kad se smirio, uzme ga Hatidža, povede ga sa sobom i odvede ga jednom učenom starom čovjeku koji je živio u Mekki, a imao je znanje o prijašnjim vjerovjesnicima i objavama, o Tevratu i Inđilu, bio je to Vereka ibn Neufer. A znate li vi išta o Vereki ibn Neufer? Ko zna nešto o njemu? Hmm. Bio je u srodstvu. Ne čujemo, izvinite. A bio je, znači, učenjak, poznavao je e, Tevrat. A, on je znao, ali nije on znao da je to Muhammed sallallahu Nije znao Veraka. Veraka je bio učenjak, to je bio naime čovjek koji je živio u Mekki prije poslanika. I to je čovjek koji je isto tako kao i poslanik osjetio da je njegov narod u zabludi. I on je njima govorio prije, ljudi ne valja to, to nije Ibrahimova vjera, kipovi i to. Ali nije znao pravu Ibrahimovu vjeru, nije imao knjigu, nije imao uput. I šta je uradio? Trojica još, on i još dvojica iz Mekke kao mladići dogovorili su se i rekli idemo na tri strane svijeta tražiti pravu vjeru. Jer oni su duboko u sebi vjerovali da Allah nije napustio sva stvorenja i da im je slavo objave i slavo upute, ali nisu znali gdje, šta i kako. A to na čemu je bio njihov narod znali su da nije u redu. I šta su uradili? Idemo na tri različite strane svijeta tražiti uputu i Veraka je došao u Šam gdje se je susreo sa učenjacima, jevrejima i kršćanima koji su znali pravo znanje o Musavu i Isao I šta se desilo? Uzeo je znanje te vrata i inđila i nakon niza godina provedenih učeći i istraživajući vratio se kao sljedbenik Saul u Mekku gdje je boravio i živio kako je znao i umio i prepisivao Tevrat i Inđil sa hebrejskog na arapski, a to su dva slična jezika, kao kad bi recimo prevodili sa slovenskog na bosanski recimo. Iste prirode, istog roda jezici, semitski, samo što ima određene te razlike. I na kraju u poznoj starosti je i oslijepio. I dolazi mu Hatidža sa poslanikom i priča mu događaj. Kad mu je poslanik ispričao šta se desilo, kaže on, sinko, to je isti izaslanik koji je dolazio u Musavu. I onda mu kaže jednu rečenicu koja je čak i poslanika začudila. A to može samo znanje biti. I plod znanja i mudrosti. Kaže mu da hoću Bog dobiti mlad kad te tvoj narod protjera. Ako doživim te dane, ja ću te pomoći i bit ću uz tebe. Kaže poslanik, a što bi oni mene protjerali? On pouzdan. Nikom nažal nije učinio. Zovu ga Emin, pouzdani vjerni. Što da ga tjeraju sad čovječe? Ali to što mi je Veraka rekao, rekli smo da je uistinu plod znanja i to je ono suštinsko znanje koje je važno, koje mi želimo i ovdje uz Allahu pomoć nakon mjesec dana ovi da mi izađemo sa određenim zaključcima, ne sa informacijama. Jer Veraka nije pročito nigdje bit će poslanici istirani ovo ono, nego on zaključio iščitavajući Tevrat i Inđil. I ono što je u njima preneseno i rečeno svim vjerovjesnicima i poslanicima šta će i kako će biti. I došlo je do tih zaključaka, činjenica, istina. A moguće da postoji negdje i nagovještaj, kao što se spominje u nekim izvorima, da je bilo nagovješteno da će biti protjeran iz Mekke u Medinu. Bilo kako bilo, Varaka ibn Neufel nije dočekao da poslanika izbace iz Mekke, odnosno da ga protjeraju. Nije dočekao poziv, javni poziv u davu koji je bio nakon tri godine, nego je umro i dosta historičara tvrdi da je umro, umro kao musliman i sljedbenik Muhammeda sa srelem sa i imenom na usnama i to će ako Bog da biti kraj i završetak svih onih koji prema Allahu krenu iskreno i ispravno iz širka, iz mora širka i neznanja krenu nepoznato da nađe istinu i Allah ga uputio. A kako je tek onda s nama koji znamo gdje je istina i znamo gdje se nalazi, samo trebamo iskreno krenuti, ne kolebati se i prihvatiti ono što se stoji, što stoji u tim objavama i knjigama. Molimo Allah Đelšanu da nas uputi i učinju istinskih sljedbenika, vjerovjesnika. Nastavit ćemo ako Bog da dalje o Rakajku u nekim sljedećim susretima.